corp exerzoi contrao covim decnau. La terura pandemio de cronviruso, quiu comencigis en la iaro 2012, comportis multaen discutoin cae ideoin. Sciencistoi clopodas trovi ciel eble plei efficaen manieroin contra batali gin, ciu individue, ciu collective. Uno el tivi remedoi tamen shaine estas de ciui acceptatai cae aprobatai. Fresha studajo en la Facultato de Medicino de la Universitato de San Paolo montris fortan relaton inter corp exerzoi cae risco de enhospitaligo pro covim de knau. Datumoi en havas la calculon che almenau po cent quindec minutoi da moderai corp exerzoi, au septec quin minutoi da intensai corp exerzoi, en ciu semaino, mal pliigis ie tridec quin procentoi la casoin de en hospitaligo pro la severezzo de la malsano. Ne temas pritio che corp exerzoi evitas la infectigion. Tion ili ne povas atingi. Ili simple malpliigas la morto riscon. Unu plia efico de tiu corpa activezzo estas tio che gi pli intensigas la bonan efficetson de vaccino, lao aserto de faculo pri sport medicino en la Universitato de Rio de Janeiro. La studoi indicas che corp exerzoi pli fortigas la immunan reagon de la homa corpo. Oni nur substrecu che tro intensai corp exerzoi, la tiel nomatai extremai, tutte ne resultigas sanigan efficon. Ali flanque, relate al homoi quiui malsanigis de cronviruso, la demando estas, ciam ili povas de nove recomenci sien corpe Faculoidiras, Faculoi diras, se ilia coro ne estis damagita lao concernai testoi, ili povas tion ec fari iom post iom, post du semaino de quaranteno, cae unu semainon post l'acceso de simptomoi. Foie necessas consilado de faculo pri corpe exerzoi, porque la plena exerzo capablo estu reatingita sen problemoi. Moderei, constantai corp exerzoi, shainas nepre necessai factoroi por bona sano. Ili bon faras alla coro, alla vasculoi, alla pulmoi, alla immunosistemo, ec alla cerbo. Novai studoi montris che ili certa grade protectas ancau contra demenso cae depressio. Malgrau tiu granda quanto da sciensae evidentajoi, nur unu triono de la homaro practicas regulain sanigain corp exerzoin. Jen stranga constato. Ili devus esti parto de la homa ciutaga vivo, same kiel la horo por tagmanĝo, por vespermanĝo cae por enlitiĝo. La homa corpo ne estis programita por longa senmova riposado.